Croeso i raglen cyntaf Radio Tegwen. Dyma orsaf radio newydd i bobl ifanc Cymru, efo fi, Tegwen. Yn ystod y raglen, byddwn yn ymweld â cegyn da Tegwen, byddwn ni'n darganfod beth sy'n poeth a choeth, ond, yn gyntaf, Dylanwyr Justin Bieber yn mynd yn wallgof. Daeth Justin Bieber a daeth i Ewrop yn diweddaraf. Siaradais gyda Amber a oedd yn mynd i weld Justin Bieber mewn cyngor. Helo Amber. Nawr, dwi'n gwybod dy fod ti'n hoffi Justin Bieber. Pryd nes ti dechrau hoffi fe? Um, roedd e yn 2010, dwi'n meddwl, ie. Yeah. Felly, rwy ti wedi hoffi fe am amser eitha hir yn dweud? Ie. Yeah. Oedd hwnna pam oedd ti wedi mynd i weld e, mewn cyngerdd? Um, oedd, roeddwn ni wedi mynd i weld yn, yn Lerpwl, um, yn Chwefror, ie. Yeah. Oedd hi'n anodd i gael ticed felly? Oedd, roedd fy taid yn cael ticed i fi oherwydd roeddwn ni yn ysgol roedd yn cymryd o 5 awr i'n cael y ticed. Waw. Mm. Um, nawr, mae llawer o bobl wedi clywed yn y newyddion yn diweddar roedd Justin yn dwy awr yn hwyr am un o'i cyngerthion. Oedd e'n hwyr i cyngerth STE? Na, doedd e ddim. Roedd e ar amser i y... Yeah, roedd e ar amser. Beth yw dyfarn am Justin yn fod yn hwyr? Wel, dwi'n meddwl mae yna fel ochr um, Justin i'r stori a mae yna ochr fel press ero. So, um, yeah, dwi ddim yn really yn gwybod pam, ond... Hmm. Siawns bywyd oedd mynd i'r cyngerdd? Neu fydd siawns i ti mynd eto? O, oh, byddwn ni'n mynd eto, ie. Yeah, roedd mam yn dweud byddwn ni'n mynd eto. Roedd hi'n really yn mwynhau. Pwy aeth i'r cyngerdd efo ti? oedd y ti eisiau nhw mynd efo ti? Wel, roedd fy mam yn mynd gyda fi, ond <laughs> roedd hi'n mwy hwylus na roedd ni'n meddwl fydda hi fod, ond roedd mi eisiau fel ffrind hefyd, achos, wel, roedd hi'n dipyn bach yn... Ie, yeah, ond roedd hi'n iawn, roedd hi'n cael hwyl hefyd. Sut teimais ti ar ôl dod allan o'r cyngerdd? O, oh, roedd hi'n mor hapus, roedd ni'n na, rhaid rhwydwaith Gwen i glist i glist. Um, um, ond <laughs> rhaid fel fy clistiau, rhaid yn e mor fel syntlid yn... Rhaid fy clistiau yn fel gyd yn bloc tap o pethau. Felly pa mor uchel oedd y sgrechian? Wel, roedd y sgrechian yn uchel iawn. Roedd yn mor syntlid. O, roedd y cerddoriaeth yn iawn. Ie, yeah, roedd ni'n gallu clywed y cerddoriaeth. <laughs> Beth oedd Justin yn gwneud i cael pawb yn sgrechian? Wel, roedd am just fel siarad i ni, a roedd pawb yn sgrechian. Roedd na DJ oedd yn cael pobl i um, fel dawnsio pethau, a roedd pawb yn mor fel cyffroes. Beth gwisgodd Justin? O, oh, roedd yn gwisgo fel um, trousers fel baggy, ond maen nhw'n really cool, fel air, a mae wedyn fel vest gwyn, a wedyn fel jacket sydd yn ddim yn cael breichiau gol gyda hyd a pethau fel swag. A wedyn rhaid yn newid i fewn i glas, rhaid y sgidiau fon fel high tops lliwgar. Beth oedd y darn mwyaf cyffroes yn y cyngerdd? O, mae'n gorfod fod y dechrau. Rydw jyst roedd pawb mor cyffroes sydd jyst eisiau gweld o. Wedyn mae'n dod allan a mae pobl yn sgrechian a pethau roedd e'n mor cyffroes. Oh. Diolch yn fawr, Amber. Reit, dyna ddigon o bethau Americanaidd. Dyma rhywbeth Cymraeg. Cam pedwar cors gan Geraint Iwan. Gath y peth ei recordio yn arbennig ar Radio Cymru. Mae'n peth o hanes y sîn roc Gymraeg. Pan lawr lleisiau'r nos i'm hoeni A sibrwd gwag y gwynt i'm hoeri Nid dwi'n gofyn bywyd moethus a'r byd Na'i bedlein man Daeth neb yn ôl i adrodd yr hanes Neb ond y gwynt a ganodd ei gan I lawr y maes gwydno Mae mamau fflant yn deud nos da ti Efo gwyn yn dy law Si heilw fy babi Si hei lw fy byd lwsi Llei cyd llwyd Rwy ti'n hardd Llei cyd llwyd Rwy ti'n werth y byd i mi Llwg llechi glas yn fy sodla Mewn Wellingtons a trowsus Bermuda Fel defaid yng nghysgod y bedol hyfforddi a gwydir yn respectol Dwi'n clywed sŵn yn y môr Dwi'n clywed sŵn yn y môr Calon, rwy'n dy garu Calon, Rwy'n dy garu Mi na'n godro ti tha'n cwcio Sa neb yn malio Dim am Tony Nos wen ar fydd o wedi meddwi Y fi di rap sgaliwn Rap ar gorau'r byd Mae popeth dwi ddeud yn odli o hyd Dwi wych, talentog, felly cofiwch chi Da chi'n mynd i weld dipyn mwy na hon o fi Mae na amball un sydd ddim yn gall Mae na amball un sydd waith a llall Mae cops yn dod ar un y cach Ti'n blydi afiach, afiach Ch ch ch ch ch ch ch ch O o, da ni'n greu diriad byw O o, da ni'n greu diriad byw Dyn, gwyn, mawr, bach, gethin, Evans, Clyde Jackson <laughs> Pa dwi mor hapus Ti neu fi deimlo'n hapus Ti weld yn eitha hapus dy hun Mawredd mawr, steddwch i lawr Mae rhywun wedi dwy'n fy nhw'n Ma nhw'n deud dylech chi'n barnu llyfr llyfrau salu Corea Dwi di bod yn chwysu gwaed wrth i fi feddwl am oria Er ei trefn ar yr odla, chos dwi byth yn gicio sodla Dwi dechrau teimlo bys wrth i fi chwara fo geiria Hei, Mr Irf, yn dy goch gwyn a gwyrdd Da hwyl i gael yn bob man yn dy gwmni Dewch i'r America, dewch i'r America Ond bobl yr holl deiar, Dwch i'r America, mae'r hen olwynion yn troi. Mae cens gitar wedi cloi, bydd rhaid dian caffoi. Gwlad yr asta gwyn, no, no, no. Mae helad fy nhadau yn hau. gwad y goleidi y dwy fi. O, oh, anhygoel ge, waw! O, oh, roedd hwnna'n anghygoel! Os ych chi'n mynd i SoundCloud Dylmei, byddai ti'n ffeindio'r holl manylion o'r cyneuon roedd y can yn cynnwys, ac chi'n gallu larwyddo'r can am ddim. Reit, dyn ni yma yn cegin Dad Tegwen. Dad Tegwen, beth ydyn ni'n coginio heddiw? Reit, wel, heddi ni'n coginio bisgedi tri siocled. Uh, Mae'r rhesait yn dod mas o llyfr gwych o'r enw Paned y Chacen sydd wedi cael ei sgwennu gan Elliw Gwawr. Mae'n llyfr ffantastig yn cynnwys pethau fel cacenna, bisgedi, pwdins ac yn y blaen. Felly, beth yw'r cynhwysion rydyn ni angen? Uh, I gwneud uh, bisgedi, ni angen menyn, siwgr uh, brown a siwgr man hefyd, oi, prin fanila, soda pobi, blawd, powdr coco ac hefyd lot o siocled. Rhaid, felly, peth cyntaf yw golchi dwylo. Right, mae angen troi pob ti ymlaen i 170 Celsius, please. Wedi gwneud? Right, mae angen bolen nawr mas o cwbwrth. mae angen 100 gram o fenyn. Felly ni'n rhoi a bach o fenyn yn y bolen. Peth nesaf sy'n mynd yn y bolen yw uh, tea 10 gram o siwgr man ac wedyn 180 gram o siwgr brawn gola. Beth sy'n angen nesaf te? Peth uh, ola yn y bolen tro ma yw un a hanner llwy de o rhin fanila. Right, y peth nesaf yw i mm. torri oi mewn cwpa neu bolen fach. A wedyn efo fforc. Just cymysgu yr oi. Iawn. A roi yr oi yn y cymysged. Nawr, mae angen cymysgu y pethau gyda'i gilydd y resau yn gweud defnyddio chwisg drydan, ond does dim chwisg drydan gyda ni, felly fi'n mynd i ddefnyddio fy nwylo. Right, wedi cymysgu na, Dim yn edrych yn neis, mae'n edrych dipyn bach fel, wel, menyn a siwgr. felly beth ti'n rhaid wneud nesaf? Nesaf, ni'n rhoi blawd yn yr un bolen. Felly, ydyn ni'n mynd i rhoi yma'n sif a hedlo? Yn union, achos ni ddim, ni ddim angen lwps o flawd yna. Cymysged. Ni angen 100 a hanner gram o flawd plen. Dyna ni. Uh, mae angen... Nesaf, un llwy de o soda pobi. Ond yw peth ddim yn edrych fel siocbed. Felly y peth nesaf fydd hanner cant gram o bowdr coco. Nawr mae hwnna'n edrych mwy fel cymasgedd bisgedi siocled. Rhaid, peth nesaf yw di cymryd llwy pren a cymysgu'r pethau gyda'i gilydd. Y peth nesaf sy'n angen yw uh, 100 gram o ddarna siocled. Nawr, mae gen i siocled gwyn a siocled tywyll. Nawr, mae angen i ni torri y siocled mewn darna bach iawn achos bydd y, y bisgedi yn denna. Felly dyna ni. Scrap o siocled off y bwrdd torri mewn y bolen. A dyna ni. 100 gram o sglodion siocled. Pan ddawr cymysged mewn pêl, mae angen estyn pel mewn selsig. Ac wedyn, ni'n mynd i roi selsig yn ôl ar y bwrdd torri a thori'r bisgedi off y selsig un ar ôl i. Felly ni angen rhywbeth fel cyllell bara. Ac ar ôl i ti torri bisged off y sausage, rhoi bisgedi a'r hambwrdd pobi. Ond rhaid cofio uh, gadael lot o le rhwng y bisgedi achos bydd y bisgedi yn llydain ni mas ar y hambwr. Right, i mewn gyda nhw. Am 14 munud. Mae'n cyfle golchi a llestri tipyn bach yn credu? Ie, yeah, fi'n mynd, hwyl. Hei, der yn ôl! Reit, dyna ni. Waw, dyna ni. Sgedi tri siocled. Joiais ni gyd y bisgedi hwnna, felly diolch yn fawr dad Tegwan. Mae o'n cogydd da iawn. Triwch gwneud y bisgedi adre. Nawr amser cerddoriaeth. Dyma un o'r clasuron yr odds. achos poeni Dim achos y fedu aros fel hyn am byth Dim cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb aros fel hyn am byth Dim achos poeni, dim achos y fedu aros fel hyn am Math o ddiddordeb aros fel hyn am byth Dim achos poeni, dim achos sydd fedyn poeth a choeth mis yma yw Subway Surfers. Subway Surfers yw gêm oddi wrth iTunes a Google Play. Mae Subway Surfers yn gêm sy'n byth yn gorffen, fel Temple Run, er enghraifft. Yn y gêm, rydych chi'n bachgen o'r enw Jay ac um, rydych chi ar y rheilffordd yn gwneud graffiti ar tren. A pan rwy ti'n pwyso chwarae, mae'r heddlu yn sylwi chi ac yn tredeg ar eich hôn chi ac rydych chi'n rhedeg oddi wrth y plis. mae rhaid i chi rhedeg mor bell a phosib gan casglu arian i prynu cymeriadau newydd a pethau fel hwnna a osgoi pethau fel trenau. Yn y gêm, mae angen casglu bocsys dirgelwch. Yn y bocsys mae pethau fel Mega Head Star, tocynnau cymeriadau fel Het, gitar ac yn y blaen. Hefyd mae siant byddwch chi'n gallu ffeindio arian ychwanegol. Yn 2012, dechreuodd Subway Surfers rhywbeth o'r enw Taith y Byd, ac yn Taith y Byd, mae Subway Surfers yn mynd i llefydd wahanol fel Rhyfain, Rio de Janeiro, Australia ac yn y blaen. y gêm yw y ffaith dy fod ti'n gallu mynd mor bell a phosib. Mae'n fel challenge ac mae hynna yn cyffroes i fi. Y peth dwi ddim yn hoffi am y gêm yw weithiau di'r graffegau ddim yn gweithio'n, yn enwedig os mae rhywbeth cymleth yn dyn. Gallai'r graffegau bod yn well ar y gêm, ond hefyd efallai dylai'r cymeriadau bod yn fwy chill. Dwi wedi bod yn chwarae'r gêm ers tua dechrau'r flwyddyn, ond dwi ddim wedi cael unrhyw cymeriadau ychwanegol heblaw am y rhai sylfaenol. Mae'r app am ddim ar Google Play. Byddwn ni'n dweud wrth ffrind i llwyddo'r app yma. Wel, dyna ni. Rhaglen wedi dod i ben. Cofiwch edrych ar y wefan neu ein ap Android newydd am y rhaglen nesaf. Hwyl fawr!